بسم الله الرحمن الرحيم ومنها الاستنجاء بالماء لما روي عن جماعة من الصحابة منهم علي ومعاوية وابن عمر وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم أنهم كانوا يستنجون بالماء بعد الاستنجاء بالأحجار حتى قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورا yana tahoratning sunnatlaridan biri suv bilan istinjo qilish ekan. Ya'ni o'sha hojatdan keyin quruqlanish haqida kesaklar bilan istinjo qilish haqidagi alohida fasl o'tgan edi. Unday quruqlanib olgandan keyin endi suv bilan istinjo qilish sunnat ekan. Rivoyat qilingan sahobalardan bir to'plaridan ularni ichida Ali, Muaviya, Ibn Umar, Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhum kabi ulug' sahobalardan rivoyat qilinganki, ular e, kesaklar bilan istinjo qilgandan keyin suv bilan istinjo qilar edilar. Hatto Ibn Umar aytdilarki, biz shunday qildik, uni davo va poklik ekanini topdik dedilar. Ya'ni ham o'sha musulmon odam tahorat oldida suv bilan istinjo qilishi bilan o'sha ayrim kasalliklar bo'lmasligi, shifo bo'lishligi, ya'ni poklik bilan, tozalik bilan insonni butun vujudi top-toza bo'lishligi bilan ham tozalik ham e, salomat bo'lishligiga mana shu istinjo qilish ham sabab bo'lishini aytadi. وعن الحسن البصري أنه كان يأمر الناس بالاستنجاء بالماء بعد الاستنجاء بالأحجار ويقول إن من كان قبلكم كان يبعر بعرا وأنتم تثلتون ثلتا ثلتا فأتبعوا الحجارة الماء وهو كان من الآداب في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن البصري Basri'den rivayet oladı. Bu ولو علماء لردان u kishi odamlarga e, o'sha e, kesaklar bilan quruqlangandan keyin albatta suv bilan ham istinjo qilinglar deb buyurib aytardilarki sizlardan avvalgilar ya'ni e, sahobai kiromlarni nazarda tutadilar ularni ichlari qattiq edi biz buni avvalgi darslarimizda ham bir aytib o'tganmiz ya'ni juda kam taom yeganlaridan taomlar aralash quralash bo'lmaganidan ichlari qattiq edi sizlarning ishlaringiz suyuq. Shuning uchun albatta kesakka suvni ergashtiringlar. Ya'ni kesak bilan tozalangandan keyin suv bilan tozalaninglar derdilar. E, buni biz o'tgan darsimizda mana shu mavzu haqida batafsilroq aytganmiz. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamoni saodatlarida odoblardan edi. Ya'ni tahoratni odoblaridan, tahoratni chiroyli bo'ladigan, bekamus ko'z bo'lishiga sabab bo'ladigan odoblaridan ekan. Va ruyan Aisha radhiyallohu anha anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tawaddaa va ghasala miq'adahu bil ma' thalathan. ولما نزل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين متطهرين في أهل قباء سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنهم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء ثم صار بعد عصره من السنن بإجماع الصحابة كالتراويح Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat bo'ladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahorat qildilar va o'sha maq'adlarini e, ya'ni o'sha e, hojatga kirib chiqqanlaridan keyin e, suv bilan ham yuvdilar. Endi Alloh taoloning mana bu qavli nozil bo'lganida bu qavlda Alloh taolo e, u masjiddagi kishilar shunday kishilarki juda ham pok bo'lishni sevadilar. Alloh o'zlarini juda pok tutguvchilarni sevadi degan oyat nozil bo'lganda bu oyat Quba ahli haqida o'sha masjidni ahli haqida o'sha odamlarni Alloh taolo shunday maqtab ular juda pokiza bandalarim deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo sizlarga bunaqa sizlarni sha'ninglarda chiroyli so'z aytdi, ya'ni sizlarni pok bandalarim deb aytdi. Bunday ulug' baxtga qanday erishdinglar? Nima sizlarni fazilatinglar borki, mana shu bunday e, ta'rifga ega bo'ldinglar deb so'rasalar, aytdilarki, biz e, kesakka suvni ergashtiramiz. Ya'ni kesak bilan tozalandigu deb tahorat qilavermay, keyin albatta suv bilan ham tozalanib, keyin tahorat qilamiz. Mana Alloh taolo mana shunday insonlarni eng pokiza bandalarim deb ta'riflaydi. mana shunday nomga ega bo'lishimiz hammamiz uchun sharaf. Har bir musulmon demak, e, har bir joyini mana shunday pok tutishligi Allohga xush yoqadigan ish ekan. Ana endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning asri saodatlaridan keyin mana bu suv bilan istinjo qilish sahobalarning ittifoqi bilan sunnatlardan bo'lib qoldi. Taroveh kabi. Ma'lumki taroveh namozi ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir ikki kecha o'qiganlar, e, keyin tark qilganlar. Ana shu nega deb so'ralganda, agar doimiy e, shu e, 3 kundan ortiq o'qisam sizlarga bu farz bo'lib qolsa, sizlar shuni ado qila olmay gunohkor bo'lib qolmanglar deb ehtiyot qildim deganlar. E, ya'ni o'sha e, masjidlarida xufton namozidan keyin chiqib tarovih namozini davomli o'qimaganlar. Toki ummatga siz bilan bizga o'sha farz bo'lib qolsa, biz eplolmay qolishimizdan xavf qilgan ekanlar. Lekin vafotlaridan keyin Hazrat Umar roziyallohu anhu yana boshqa sahoba ikromlar ittifoq qilishib, bu Rasululloh qildilar shu ishni. U kishi vaqtida doimiy o'qilsa, bu farzga aylanish ehtimoli bor edi, lekin endi vahiy uzildi, vahiy tugadi. Endi farz degan, boshqa degan hukmlar endi kelmaydi, kelib bo'ldi endi. Biz o'sha payg'ambar alayhisalom o'qigan namozni davomli o'qiylik deb sahobalar taraflaridan sunnat bo'lgan ekan shu taroveh namozi. Ma'lum sahoba ikromlar ham Qur'on hadisga muvofiq bir amalni qilsalar, xuddi payg'ambar alayhisalom sunnatlari kabi sunnat bo'lib qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarim yo'lchi yulduzlarga o'xshaydi. qayberlariga ergashsanglar to'g'ri yo'l topasizlar deb demak sahobalarni yo'llarini to'g'ri ekanligini ta'kidlaganlar ana shu taroveh rasulullohdan keyin sunnat bo'lgani kabi mana bu suv bilan e, istinjo qilish ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning asri saodatlaridan keyin sunnat bo'lib qoldi والسنة فيه أن يغسل بيساره لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليمين للوجه واليسار للمقعد ثم العدد في الاستنجاء بالماء ليس باللازم وإنما المعتبر هو الإنقاء فإن لم يكفه الغسل ثلاثا يزيد عليه وإن كان الرجل موسوسا فلا ينبغي أن يزيد على السبع لأن قطع الوسوسة واجب والسبع في نهاية العدد الذي والسبع هو نهاية العدد الذي ورد الشرع به في الغسل في الجملة كما في حديث ولوغ الكلب Xo'p, endi o'sha suv bilan istinjo qilishlikdagi sunnat chap qo'l bilan yuvilishlikdir. Shu mustahab chap qo'l bilan qilinadi. Payg'ambar alayhisolamdan rivoyat bo'lgan aytganlarki, o'ng qo'l yuz uchun, chap qo'l ost uchun, o'sha mustahab uchun deganlar. So'ngra e, bu istinjoda necha marta yuvish kerak desa, bu lozim emas. E, aniq bir manoncha marta degan martasi yo'q buni. Balki mo'tabar bu tozalashdir. Agar 3 marta yuvishlik e, kifoya qilmasa, unga yetarli bo'lmasa, 4 marta, 5 marta yuvsin. E, endi agar bir odam vasvasaga tushgan odam bo'lsa, shunaqa yuvib turib ham toza bo'lmadi deb vasvasa ketmaydigan bir shunaqa dardi bo'lsa, ko'p odamlarda bo'ladi bu ish. Unda 7 martadan ziyoda qilmasligi kerak. 7 marta yuvilsa har qanaqa najosat tozalanadi. Chunki vasvasani to'xtatishlik vojib. 7 marta degani bu endi <clears throat> shariat e, shu yuvishlikdagi buyurgan sanoqning nihoyasidir. fil jumla ya'ni umuman olganda bir narsalarni bir marta yuvsa toza bo'ladigani bor, 3 marta yuvish yaxshi bo'ladigani bor, eng ko'pi 7 marta yuvishlik e, buyurilgan shariatimizda. Masalan, bir idish oyoqqa it yalab qo'ysa, it tegib, yalab qo'ysa ya'ni. Ana o'sha idishni masalan qozonnimi, yo boshqa idishni 7 marta yuvishni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda buyurganlar. 7 martadan ko'p yuvish haqida gap yo'q. Shuning uchun kishida bir toza bo'lmayapti deb yuvaverishlik o'sha 7 martagacha bo'lsin. Undan oshmasin. Shariatimizda 7 martadan ortiq yuvish haqida gap yo'q hech deb aytadilar. Mana bu it tekkan narsani 7 marta yuvishlikni eslab qolishimiz kerak. Chunki ayrim kitoblarda 3 marta yuvsa bo'ladi, 1 marta yuvsa bo'ladi degan gaplar ham tarqalib qolgan. Bizga kelib so'rab ko'rsatganlar bor shu kitoblarda. e, hadis mana bu 7 marta yuvishlikni buyurgan. Ehtiyot shu ya'ni. Bu o'sha it yalaganda. Ba'zi odamlar o'sha it e, teginsa, kiyimingizga tegsa, boshqa bo'lsa e, benamoz bo'ladimi yo qo'lingiz tegsa benamoz bo'ladimi deydi. Agar quruq bo'lsa uni e, itni juniga tegishlik bilan qo'l yo kiyim benamoz bo'lmaydi. Agar u nam bo'ladigan bo'lsa, o'sha nam qo'lga yoki kiyimga o'tib qoladigan bo'lsa, uni 3 marta yuvish kerak. Lekin it agar yalagan bo'lsa, itni tili tekkan bo'lsa, qayir uni 7 marta yuvish kerak. Va amma kayfiyatul istinja fayanbaghi an yurahiya nafsahu an yurhiya nafsahu irha'an takmilan lit-tathhir va yanbaghi an yabtadi'a bi isba'in thumma bi isba'in thumma bi thalathi li li'anna ad-darurata tandafi'u bihi wa la yajuzu تنجيس الطاهر من غير ضرورة وينبغي أن يستنجي ببطون الأصابع لا برؤوسها كي لا يشبه إدخال الإصبع في العورة وهذا في حق الرجل وأما المرأة فقال بعضهم تفعل مثل ما يفعل الرجل وقال بعضهم ينبغي أن تستنجي برؤوس الأصابع لأن تطهير الفرج الخارج في باب الحيز والنفاس والجنابة واجب ve fi babil vudu'i sünne ve la yahsulu zalike illa bi ru'usil asabi'. Endi chap qo'lda istinjo qilish biz mustahab deb o'rganganmiz. Mustahab qilish e, ni aytildi. Endi o'shaning kayfiyatini aytib istinjo qilganda inson o'zini juda bo'sh qo'yish kerak. E, o'sha tozalikni komil qilishlik uchun. qisinib qimtingan holda bo'lmasligi kerak. Va bir panjasi bilan boshlab, so'ngra 2, so'ngra 3 panjasi bilan e, istinjo qilsa bo'ladi. Ya'ni qancha panja yuvishga yetarli bo'lsa, o'shanchagina panjani ishlatish kerak. E, o'sha zarurat shu bilan hosil bo'ladi, yuvilish bo'ladi. E, zarurat bo'lmasa, toza panjani najosga tekkizishlik joiz emas. demak zarurat bo'lmasa u 5 panja bilan yuvishlik shart emas deyaptilar-da. Va de uchi bilan emas, qorni bilan istinca qiladi. Bir panjani uchi avratga kirishligiga o'xshab qolmasin shu deb. Bu erkak kishi haqida. Ayol kishi haqida ba'zilar erkak kabi panjalarini qorni bilan istinca qiladi desalar, ayrimlari yo panjalarini uchi bilan istinca qilsin ayollar, chunki Eh, hayz, nifos va junublikda eh, o'sha tashqi farjni ayol kishini avratini tozalashlik vojibdir. Tahoratda buni tozalash sunnatdir, ya'ni yuvishlik deyilyapti. Endi bunday tozalash ular uchun o'sha panja uchlari bilan bo'ladi debdilar. Alloh taolalar rahmat qilsin bu musannifni. Shunday poklanishni har yo'sinda har jihati bilan har kim uchun mana shunday chiroyli qilib batafsil bayon qilib berdilar. Mana shu e, tahorat oldidagi e, bu sunnat bo'lgan amallarni aytib o'tdilar. Endi tahorat asnosidagi sunnat bo'lgan amallarga navbat keldi. Va ammallazi huwa fi atna'il wudu faminha al-madmadatu wal-istinshaq va qala ashabul hadith minhum Ahmad ibn Hanbal va huma fardan fil wudu wal-ghusl jami'an. Va qala وقال الشافعي سنتان فيهما جميعا فأصحاب الحديث يحتج بمواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما في الوضوء والشافعي يقول الأمر بالغسل عن الجنابة يتعلق بالظاهر دون الباطن وداخل الأنف والفم من البواطن فلا يجب غسله ولنا أن الواجب في باب الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس وداخل الأنف والفم ليس من جملتها أما ما سوى الوجه فظاهر وكذا الوجه لأنه اسم لما يواجه إليه عادة وداخل الأنف والفم لا يواجه إليه بكل حال فلا يجب غسله بخلاف باب الجنابة لأن الواجب هناك تطهير البدن بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا أي طهروا أبدانكم فيجب غسل ما يمكن غسله من غير حرج ظاهرا كان أو باطنا ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما في الوضوء دليل السنية دون الفرضية فإنه كان يواظب على سنن العبادات Tahoratni asnosidagi sunnatlardan biri mazmaza va istinshoqdir. Ya'ni og'iz chayqash, burun chayqab qoqishlik. Ular sunnat. ashabi hadis ular orasida Ahmad ibn Hanbal ham bor. Og'iz chayqash, burunni chayqashlik tahoratda ham, g'usulda ham farz der ekan. Biz sunnat deyapmiz bularni. Shofi'i tahoratda ham, g'usulda ham sunnat der ekan. biz og'iz burun chayqashni tahoratda sunnat, g'usulda farz deymiz. Ya'ni biz deganda Abu Hanifa rahmatullohi alayh mazhabidagi ulamolar. Ana shu e, Ahmad ibn Hanbal farz desalar, tahoratda ham, g'usulda ham burun chayqash, og'iz chayqashni. E, Shofiy ikkovida ham sunnat deb aytar ekanlar. Bu ashabi hadis hujjat keltirgan sallallahu aleyhi alayhi vasallam shu og'iz burun chayqashda davom etganlarini, tahoratda doimiy og'iz burunlarni hüccet hujjat qilib keltirishgan. ı hadis degani o'sha har bir ishni işte hadisdan olamiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislardan ko'rganimizga amal qilamiz degan kishilar. Ee, bulardan o'sha tör mazhabdan Ahmad ibn Hanbal rahimahullah'ını o'zlari va shu mazhabdagi kishilar mana shu gapni aytadilar. Ularni shunaqa ashabi hadis deb nomlanib qolgan ulamolar orasida Abu Hanifa va u tabiylarini ashabi ray deb aytishadi. Bu degani e, oyat karima hadis sharifini yaxshi o'rganib, keyin shunga o'zini fikrini bildirib, mana shu e, sobit, muqarrar va eng so'nggi oyat, eng so'nggi hadis mana bu sharoit sababli mana bu hadisga amal qilishimiz kerak deb hadislarning hammasini olmasdan balki oxirgisini olib oyatlariga ham munosabat shunday bo'lgani mana shunda o'z fikrlarini ishlatganligi to'g'ridan to'g'ri hadisni labzini olmasdan balki ma'nolariga e'tibor qilinganini uchun e, bu Abu Hanifa va ashablarini ashabray ray deyiladi. bular hadisdan to'g'ri olishgan shunday bo'lish to'g'ri degan kishilarni ashobi hadis deyiladi. Biz ularni yo'llari noto'g'ri yo sunnatga xilof demaymiz. Albatta har bir amal oyat va hadisga muvofiq bo'lsa amal bo'ladi. Boshqa bo'lishi mumkin emas. Faqat shuni bir mazmuni bilan nafaqat lafziga qarab, mazmuni bilan olishlik. bizi mazhabimiz şunu juda ham mahkam tutgan va bu juda ham bizning nazarimizda e, bu mazhabni katta fazilat. Ya'ni masalan bir narsani labziga qarab olmadigan bo'lsa, aytaylik, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam e, shu e, insonlarga, erkak kishilarga shimlarini yerga sudrab yurmaslikni buyurganlar. Qur'oni Karimda ham bu dalolat bor, hadislarda qator marta kelganki, e, o'sha kibr bilan yerga sudrab yurgan odam, ya'ni men boyman, men bemalol o'sha uzun kiyim kiyishlikka e, qudratim yetadi degan mazmunda boshqa kambag'allar oldida o'zini baland tutishlik maqsadida shunday qilishlik payg'ambar alayhissalom o'sha kishini e, shimi lozimi oshig'idan pastda tursa o'sha o'tda kuyadi degan gaplari bor. Nima uchun? O'sha kibr qilganligi uchun. Sabab bor bunga. Lekin birov e, shu e, beparvo bo'lib qolib yo e, o'zi e, uni e'tibor qiladi-ku, lekin bilmay qolgan holda shunaqa kiyimi yerga sudralib qolsa, bu hech narsa bo'lmaydi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bir kun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga kelganlarida o'sha izorlari, demak, bizning tilimizda o'sha shimlari e, ularda endi bir lungi qatorida masalan o'sha hajga borganlarni e, ehromlaridagi e, lungi qilib o'raladigan mana shuni izor deyiladi. Shu yerga sudralib kirdi. O'zlari fahmlamay qoldilar. Keyin ko'rib qolib hijolat bo'lib ko'tara boshladilar. Payg'ambar alayhisalom buni ziyoni yo'q ey Abu Bakr, sen kibr bilan bunday qilganing yo'q dedilar. Mana shu bilan demak kibr qilmaslik haqidagi hadis bu. Demi bir adam Allah Teala'nı dinide Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlari mana shu oshig'im ochiq yurish kerak e, deb kaltaroq kiyar ya'ni oshiq ochiq turar ekan, savob oladi. Lekin shu odam agar xuddi shunday qilmaganlarni e, bular e, gunohkor bo'lyapti boshqa deb ulardan o'zini yuqori tutsa, u adamı o'sha ish qilganidan hech qanaqa sevabı yo'q, gunohkor bo'ladi. Ya'ni birovlarga kılı qilyapti. O'zi asli bu kibir kibr qilmaslik uchun buyurilgandi. Mana demak, e, har bir e, nas hujjatni mazmuniga qarab nima uchun buyurildi? Mana shu narsaga e'tibor qilish bu Abu Hanifa rahmatullohi alayhi va u kishini yo'llari. Ammo labzidan olishlik bu ashabi hadisning yo'li. Bu juda ko'p bu masalalar. E, biz mana shu o'qiyotganimiz kitobda ham, e, ibodatlarda ham o'sha ayrim farqlar bo'lsa mazhablar orasida Abu Hanifa o'sha e, dalilni, hujjatni, oyat, hadisni ichiga kirib turib, mazmunini tushunib, ne bir hukm chiqargan bo'lsalar, boshqa birovlar labziga qarab hukm chiqarishliklarini ko'p ko'riladi. Har holda o'sha hadisni o'zidan olamiz degan kishilarni ashabi hadis degan nomlari bor. Bu yerda shu ikki marta aytib o'tildi. Ana o'shalar e, Abu e, Ahmad ibn Hanbal kabi kishilar rahimahulloh Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam doimiy tahorat qilganlarida og'iz burunlarini chayqaganlar. Binobarin og'iz burunni chayqash tahoratda farz der ekan. Dalillari shu bo'ldi. Shofiy bu tahoratda ham, gusul ham og'iz burun chayqash sunnat devdiler. Delil dalil qilib ki junublikdan yuvinishlikka buyruq e, badanni tashqarisiga taalluqlidir, ichiga emas. Burunni ichi, og'izni ichi ichkari hisoblanadi. Demak, tashqarini yuvish buyurilganlar ekan, og'iz burunni ichini ham yuvish farz deya olmaymiz, u ham sunnat bo'lib qoladi der ekan. Biz nima deymiz? Tahoratda og'iz burunni chayqash sunnat deymiz. Usulda og'iz burunni chayqash farz deymiz. Dalilimiz vojib tahoratda buyurilgan narsa 3 ta a'zoni yuvish va boshqa masx tortish buyurilgan. Endi burunni ichi, og'izni ichi ana shu 3 ta a'zoga aloqasi yo'q. Uni jumlasidan emas. Ya'ni yuzni yuvinglar, qo'lni yuvinglar, oyoqni yuvinglar, boshingizlarga masx tortinglar der ekan. O'sha yerda E, burninglarni yuvinglar, og'zinglarni yuvinglar degan so'z yo'q. Demak, farz bo'lgan buyruqlarning ichida yo'q. E, yuzdan boshqasida bu ko'rinib turibdi. Ya'ni e, qo'lni ustini yuvamiz, oyog'ini ham ustini yuvamiz. Bu ko'rinadi, tushunarli narsa, ya'ni tashini yuvamizda. yuzda ham shunday. Yuz deganda de, odamlar qaraydigan, ro'bara kelganingizda ko'rinadigan joyini yuz ana shu yerda og'iz deyichi ham ko'rinmaydi, burun deyichi ham ko'rinmaydi. Shunday emasmi? Demak, e, o'sha yuzlanadigan yuzimizni yuvishlikka buyurilganda, e, uni og'iz burunni yuvishlik farz emas. Ammo junublikda-chi? Junublikda vojib bo'lgan narsa badanni poklashdir. E, yuzinglarni yuvinglar demayapti Alloh taolay endi. Endi butun badaninglarni yaptı. deyapti. Va in kuntum junuban Eger Agar junub bo'lsanglar, juda ham tozalaninglar. Ya'ni butun badaninglarni yuvinglar. Demak, e, qiynalmasdan yuvish mumkin bo'lgan hamma joyda yuvish kerak bu yerda, Usulda. E, ha u joy da bo'lsin, tahorat qiladigan joylarimiz kabi, boshqa badanimiz kabi, ha u ichida bo'lsin. Agar e, yuvishlik qiyin bo'lmasa, uni yuvish farz bo'ladi. E, demak og'iz burunni yuvishlik hech qiyinchilik yeri yo'q, demak buni ham yuvish farz bo'ladi g'uslda. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tahoratda doim og'iz burunni chayqashlarini e, mana bu e, ashabi hadis demak bu og'iz burun chayqash farz degan gapni aytdilar. Unday emas. Balki payg'ambarimiz alayhisalom og'iz burunni doim tahoratda chayqaganlari sunnatli edi belgisi bu. farzlikda emas. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ibodatlarda, sunnatlarda shunaqa davomli bo'lardilar. Ya'ni payg'ambarimiz doim qilganlar deb biz ibodatlarda ayrim ishlarni sunnat der ekanmiz. Payg'ambarimiz doim bo'lgani uchun sunnat deb aytamiz-da. Doim og'iz burun chayqaganlarni farz demaymiz. Uni ham sunnatligi ni dalili deb aytamiz. Ammo usulda butun badaningizni yuving degan buyruq bor ekan, u badanda o'sha e, og'iz burun ham bor, uni ham yuvish farz bo'ladi. Mana bizni bu masalaga javobimiz ekan, shu ma'lum bo'ldiki, og'iz burunni chayqash tahoratning sunnatlaridan ekan. ومنها الترتيب في المضمضة والاستنشاق وهو تقديم المضمضة على الاستنشاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على التقديم ana shu og'iz burunni chayqash to'g'risida yana davom etib aytayaptilarki, og'iz burunni chayqashda tartib sunnatdir. Ya'ni avval og'zingizni chayqab, keyin burningizni chayqashingiz kerak. Bu chayqashingiz shunday bo'lishi sünnet. Agar avval burningizni chayqab, keyin og'zingizni chayqasangizdan tahorat bo'laveradi-yu, sunnatga xilof bo'ladi. Ee, chunki Payg'ambar alayhisalom doim og'izni chayqashini muqaddam qilardilar, keyin burunlarini chayqardilar. Va minha ifrodu kulli wahid minhuma bima'in ala hida indana ve inda Shafi'i as-sunna al-jam'u baynahuma bima'in wahid bi an ya'khudha al-ma'a bi kaffihi fayatamadmadu bi fayatamadmadu bi ba'dihi ويستنشق ببعضه واحتج بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق بكف واحد ولنا أن الذين حكوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا لكل واحد منهما ماء جديدا ولأنهما عذوان منفردان فيفرد كل واحد منهما بماء على حدة كسائر الأعضاء وما رواه بمحتمل أنه يحتمل أنه تمضمض واستنشق بكف واحد بماء واحد ويحتمل أنه فعل ذلك بماء على حدة فلا يكون حجة مع الاحتمال أو يرد المحتمل إلى المحكم وهو ما ذكرنا توفيقا بين الدليلين <coughs> طهارتنا سنة لردان بره ana shu og'iz burunni chayqashlik sunnatlaridan biri ikkovdan har biri uchun alohida suv olishlik. Og'izga alohida suv olib chayqaymiz, buringa ham alohida suv olib chayqaymiz. Shunday qilish sunnat. Bizning mazhabimizda. Shofiy rahmatullohi alayhi nazarlarida e, sunnat ikkovini jamlashlik ekan bitta suv bilan. Ya'ni kaftga suv olib yarmi bilan og'zini chayqab, yarmi bilan burnini chayqashlik. O'sha bir olingan suvda. Bu gapga u kishi hujjat keltiradilar-ki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam e, og'iz chayqadilar, burun chayqadilar bir kaf bilan, ya'ni bir kaf suv bilan degan hadis bor ekan. Demak, bitta kafda ham og'iz chayqab, qolgani bilan burun chayqashlik sunnat der ekanlar. Shofiy rahmatullohi Biz nima dedik? Alohida suv olish kerak og'iz burunga dedik. Dalilimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tahoratini hikoya qilib, ya'ni mana sizlarga men hozir payg'ambarimiz qanday tahorat qilganlarini ko'rsatib beraman deb sahobalar tahorat qilib ko'rsatishgan. Ana shunday kishilar eh, o'sha og'izga alohida suv olib og'iz chayqaganlar va eh, burun işleyem ham alohida suv olib ko'rsatganlar. Ya'ni payg'ambarimizni ko'rgan sahobalar tahoratlarini shunday tushuntirib berdilar. Bundan tashqari og'iz, burun alohida alohida a'zolar. Demek ulardan har biriga alohida suv bo'lish kerak. Masalan, yuzni yuvgan suv bilan qolgani bilan qo'limizni yuvmaymiz, alohida suv olamiz. Shu kabi og'iz chayqash bilan burun chayqashga alohida suv olinadi. Endi mana bu hadisga nima deymiz? Bir kaf bilan og'iz burunlarni chayqadilar degan hadisni ehtimoli bor. Shunga ehtimoli borki, e, haqiqatan ham bir kaf suv olib turib og'iz burunlarni chayqagan bo'lishlari mumkin yoki bir kaf suv bilan og'izga ham bir kaf, burunga ham bir kaf suv olardilar deb alohida olinganligiga ham bu gapda ehtimoli bor. Demak, ehtimoli bor bo'lgan narsa hujjat bo'lmaydi. Bunday bo'lmasligini ham ehtimoli bor bo'lsa bir ishni, u gap endi hujjatga o'tmay qolar ekanda. yoki ehtimolli narsa aniq narsaga qaytariladi. Aniq narsa biz zikr qilganimiz ya'ni payg'ambar alayhissalomni tahoratlarida alohida suv olganlari haqida aniq aytildimi? Demak, e, bir kafdan bir kaf bilan degandan o'sha bitta suv bilan og'iz burunni chayqash ehtimoli bo'lsa ham, alohida chayqagan bo'lishlari ham mumkin suv olib degan ehtimoli bo'lsa, demak biz haligi boshqa hadis bilan sahobalarni ko'rsatib berganlari bilan biz alohida suv olishlik sunnat deymiz. Ikkita dalilni biz shu yerda ifaqaga keltirish tavfiqan Ya'ni ham bir kaf bilan degani astagfirullah. bir kaf bilan degani e, bir kaf suv bilan og'iz burunni birdan chayqash ham payg'ambar alayhissalom sahobalari ko'rsatgan alohida suv olishlik ikkovi hadisni bir-biriga muvofiqlashtirishlik uchun e, alohida alohida suv olsak ham ehtiyotliroq bo'ladi. Bir narsa nuqsonli bo'lmasligini mana shu bilan ta'minlaymiz o'sha og'iz burunni chayqash. E, bu narsa tushunarli, albatta alohida suv olganda bemalolroq chayqaladi, e, yaxshiroq chayqaladi, tozaroq bo'ladi. Demak, shuni olishlik to'g'ri bo'ladi deydilar. ومنها المضمضة باليمين والاستنشاق باليمين وقال بعضهم المضمضة باليمين والاستنشاق باليسار لأن الفم مطهر والأنف مقدرة واليمين للأطهار واليسار للأقدار endi o'sha istinshoq e, mazmaza istinshoq og'iz burunni chayqashdagi yana sunnat nima ekan og'izni ham o'ng qo'l bilan chayqash burunni ham o'ng qo'l bilan chayqash ayrim ulamolar og'izni o'ng qo'l bilan chayqaladi-yu, burunga suv olishda chap qo'l bilan olish kerak deydilar. Chunki og'iz toza joy, e, tozalikka sabab bo'ladigan pokiza joy. burunda o'sha bir narsalar bo'lishi mumkin kirlar. E, aytilganki, o'ng qo'l toza narsalarga, chap qo'l kirlarga deb. Demak, burunni chap qo'l bilan tozalash kerak e, deganlar bor ekan. Biz nima dedik? Yo'q, burunni ham o'ng qo'lda chayqash kerak dedik. Dalilimiz Walana maruya anil Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu annahu istanthara bi Faqala lahu Muawiya jahilta sunnah. Faqala al-Hasan radiyallahu anhu kayfa ajhal va sunnatu kharajat min buyutina ama alimta anna an-nabiy sallallohu alayhi wasallam qol al-yaminu lil-wajh wal-yasaru lil-maq'ad Hasan bin Ali radiyallahu anhu ya'ni janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nabiralari tahorat qilganlarida og'izlarini o'ng qo'l bilan chayqab, suv olib, burunlarini ham o'ng qo'l bilan chayqadilar. Buni ko'rib turgan Muaviya radhiyallohu anhu sen sunnatni bilmaysan ekan u dedi. Hasan javob qildiki radhiyallohu anhu qanday bilmayman? Sunnat biz uyimizdan chiqqan u dedilar. Ya'ni payg'ambarimizning nabiralari. Biz uyimizdan sunnat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biz uyimizdan chiqqanlar. Siz o'zingiz bilmaysizmi-ki, payg'ambar alayhisalom o'ng qo'l yuzga, chap qo'l ostga mustahab deganlar-ku. Demek biz nimaga yuzimizdagi burnimizni chap qo'l bilan yuvishimiz kerak dedilar. Mana shu bilan e, burun yuvish ham o'ng qo'l bilan bo'lishligi sunnat bo'ldi. Ve min hal mubalagatu fil mabnadati vel istinshaq illa fi halis sawm fayarfuq. Lima ruya anna nabiy sallallohu alayhi vasallam qala lil lilakit ibn sabira balik fil mabnadati vel istinshaq illa an takuna sa'iman farfuq. ولأن المبالغة فيهما من باب التكميل في التطهير فكانت مسنونة إلا في حال الصوم لما فيه لما فيها من تعريض الصوم للفساد yana tahorat asnosidagi sunnatlardan biri o'sha mazmaza istinshoqdagi sunnatlardan biri o'shanda mubolag'a qilish kerak. Ya'ni og'izni ham yaxshi chayqab butun e, toza bo'lishligi va burunni chayqashda ham mubolag'a bilan chayqashlik, e, ya'ni suvni to'la olib keyin burun qoqishlik, og'izda g'arg'ara qilishlik mana shu sunnatdir. Faqatgina roza tutgan holdagi inson unda u yumshoqroq ish qiladi, ya'ni u qadar qattiq suv olmaydi og'iz burunga. Payg'ambar alayhisolamdan rivoyat bo'ldi, Laqit bin Sabira degan shu ismli sahoba ikromlardan bo'lgan kishiga mazmaza istinshoqda juda mubolag'a qil. ya'ni g'arg'ara qil, buning achishkidek suv olgin. Magar roza tutgan bo'lsang, unda muloyim bo'l, ya'ni ehtiyot bo'l. Ehtiyotlik bilan og'iz burninga suv ol. Chunki bunda tahorat olganda o'sha mubolag'a bilan og'iz burun chayqash tozalikni kamol qilishdan endi. Yana ham toza bo'ladi inson og'iz burni. E, demak bu sunnat ish. Ammo roza holda unaqa emas. Chunki unda rozani buzilishlikka ko'ndalang qilib qo'yishlik borda, bunda buzilib ketadir o'zi. Agar g'arg'ara qilsa bir inson ketmadi deganda ham biror tomchi suv tomoqdan o'tib ketib qoladi. Demak, g'arg'ara qilgan odamning ro'zasi ochiladi. Men e, ketmaydi u suv degan to'g'ri emas. Shuning uchun e, ro'za tutgan odam e, og'ziga suv olganda shu yerga qaragan holda suv olib tashlash kerak. Bunaqa bunday boshini ko'tarmasdan. Burunga ham shundoq suv olib tushirish kerak, burunga tortmaslik kerak, chunki undan ham o'tib ketishi mumkin ekan. ومنها الترتيب في الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه ومواظبته عليه دليل السنة وهذا عندنا وعند الشافعي هو فرض وجه قوله إن الأمر وإن تعلق بالغسل